սիրելի մեծիկներ եւ փոքրիկներ, կրկին ենթերում մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է օրվա հոկտեմբերի 20-ի թողարկմամբ։ Ուրախ ենք հանդիպման արդիվ եւ սիրով ողջունում ենք մեր բոլոր հավատարիմ ունգնդիրներին։ Ստուդիայում է հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյանը։ Շատ սիրելի փոքրիկներ, այսօր մեր եթերում ձեզ հետ ակրկրող շատ նյութեր կլնեն, որոնք նաև հաճելի կլնեն լսել հատկապես մայրիկների հետ։ Այնպես որ, սիրելի մայրիկներ, ձեր փոքրիկների հետ ունկնդրեք մանկության մոլորակ հաղորդաշարը։ Հիշեցման կարգով ասեմ, որ մեր նախորդ թողարկման հյուրն էր Ստեփանագերտի համար 5 մանկապարտեզի տնորեն Սուսաննա Ավշարյանը, ում հետ խոսեցինք նորաբաց մանկապարտեզի մասին։ Եթերում մանկության մոլորակն է սիրելի մայրիկներ։ Մեր հանդեսի այս էջում ձեզ հետաքրքիր ինֆորմացիա կհաղորդենք։ Ոստի խնդրում ենք ուշադիր լսել մեզ։ Ռոտվիրուսային ինֆեկցիա ինչպես բուժել աղիքային գրիպը։ Ռոտվիրուսային ինֆեկցիան աղիքային ինֆեկցիաների ձևերից մեկն է, որով կարող են հիվանդանալ յուրաքանչյուր տարիքի մարդիկ, բայց ամենից հաճախ ռիսկի խմբում են գտնվում 6 ամսականից մինչև 2 տարեկան երեխաները։ Վիրուսը բազմանում է ստամոքսի եւ բարակ աղուլ օրձաթաղանթի բջիջներում եւ դուրս գալիս կղանքով։ Այն փոխանցվում է սննդի կամ կեղտոտ ձեռքերի միջոցով։ Լորձաթաղանթի ախտահարումը հանգեցնում է մարսողության խանգարման, օրգանիզմի սուր ջրազրկման եւ աղիների վատ աշխատանքի։ Հիվանդության առաջին ախտանիշներն են նոպայաձև սուր ցավերը, փսխումը, մարմնի ջերմաստիճանի բարձրացումը մինչև 38 աստիճան Ցելսիուս, թլությունը։ Կղանքը դեղնավուն է, սուր թթվահոտով։ Ռոտվիրուսային ինֆեկցիա դեպքում աղիների թուլությունը կարող է ձգվել մինչև 5 օր։ Դրա համար աղքային մանրային ինֆեկցիաների կանխագերման համար այն բոլոր պատրաստուկները, որոնք պետք է ընդունեն երեխաները, անհրաժեշտ է համաձայնեցնել բուժող բժշկի հետ։ Ստամոքսում եւ աղիներում մարսողության գործընթացների կարգավորման համար անհրաժեշտ է ընդունել ֆերմենտային պատրաստուկներ, որոնք սկսում են ներգործել անմիջապես ստամոքսի մեջ։ Նաև շատ կարևոր է պահպանել կանխարգելիչ միջոցառումներ, երեխային սովորեցնել փողոցից տուն մտնելիս եւ ուտելուց առաջ խնամքով լվանալ ձեռքերը։ ինչ է դիզինթերիան եւ ինչ հետևանքներ է այն ունենում։ Դիզինթերիան սուր աղիքային ինֆեկցիա է։ Այն տարածվում է կենցաղային ճանապարհով, սննդի եւ ջրի միջոցով։ Սննդիդ հատկապես վարակիչ են մսամթերքն ու կատնամթերքը։ Կենցաղային ճանապարհով հնարավոր է վարակվել արդեն ինֆեկցիան կրողից։ Մասնավորապես դիզինթերիայի արդյունքում հետագայում կարող է առաջանալ դիզբակտերիոզ աղիքային հիվանդությունը։ Այն խնդիր է առաջացնում մարսողության համակարգում, երեխաների դեպքում մասնավորապես դրահասության տարիքում ազդում է բնականոն աճի վրա։ Հաճախակի են դառնում փորթլության դեպքեր ջրերը։ Դիետա պահելու անհրաժեշտություն է առաջանում։ Դիզինթերիայով հիմնականում վարակվում են մանուկ հասակում։ Հետևեք, որ երեխան լվանա ձեռքերը։ Կեղտոտ ձեռքերը որևէ ինֆեկցիայով կամ բակտերիայով վարակվելու ամենակարճ ճանապարհն են։ Սակայն շատերը չեն լվանում ձեռքերը նույնիսկ զուգարանից հետո, իսկ դա հղի է բազմաթիվ վտանգներով։ Լվացեք մթերքը, հատկապես եթե պատրաստվում եք այն թարմ ուտել առանց ջերմային մշակման։ Մրգերի ու բանջարեղենների մակերեսին, ինչպես նաև կանաչեղենի տերևների վրա կարող են բակտերիաներ թաքնվել։ Աշխատեք պատրաստի սնունդ չգնել, եթե չկա 100% անոց վստահություն, որն այն պատրաստվել է սանիտարական իդեալական պայմաններում եւ ոչ մի բանով վարակված չէ։ Սիրելի ռադիոյն կնդիրներ, երևի արդեն գրահեցիք, որ այսօր խոսելու ենք հենց երեխաների առողջության մասին։ Օրվա մեր հյուրն է Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական բուժմիավորման տեղամասային մանկաբույժ Նունե Մելքումյանը։ Նրա հետ ունեցած զրույցը կներկայացնենք երաշտական դաթարից հետո։ Thank you. սխրում են միայն տիկնիկներս բոլոր եւ արջուկն էլ ալիս որ իրեն չեմ հիշում իսկ փոքրիկ նապաստակը ոչինչ չի ասում բայց այսօր իմ ծնունդ է մեծացել եմ ես արդեն իսկ արջուկն ու նապաստակը թողներ են տոներ են, որ այսօր իմ ծանոնն է մեծացել եմ ես արդեն Ես խնդրում եմ, որ դուք այդքան շոկ չտոքրեք Չէ որ պետք է դպրոց անպայման հաճախել Ես ուզում եմ գրել և կարդալ սովորել Իսկ հետո իմ դասերը ձեզ հետ պատրաստել Բայց այսօր իմ Ծնունն է մեծացել եմ ես արդեն Իսկ արջուկն ու նապաստակը թողներ են, թողներ են Որ այսօր իմ ծնունն է մեծացել եմ ես արդեն Բայց այսօր իմ ծնունն է մեծացել եմ ես արդեն Իսկ արջուկն ու նապաստակը թողներ են, թողներ են Որ այսօր իմ ծնունն եմ, մեծացել եմ ես արդեն Ես գիտեմ դպրոցում շատ ողված են լինում Շատ դասեր և փորձեր լեզուներ են սովորում Իսկ հետո դաշնամուրի դասը պետք է պարապել Եվ լողի և բարի անպայման հասցնել Բայց այսօր իմ ծնունն եմ մեծացել եմ ես արդեն Իսկ արդյունքն ու նապաստակը թողներ են, թողներ են Որ այսօր իմ ծնունն է մեծացել եմ ես արդեն Բայց այսօր ծնունն է մեծացել եմ ես արդեն Իսկ արջկնոն ապաստակը թողներ են, թողներ են Որ այսօր իմ ծնունն է մեծացել եմ ես արդեն Ես գիտեմ, որ շուտով և որ շատ մեծանամ Մի քույրիկ կամ մի աղբայր անպայման կունենամ Համոզված եմ ու կերան շատ ու շատ կսիրեք Եվ բոլորս ուրախ եւ խաղա միշտ կապրենք բայց այսօր իմ ծնունն է մեծացել եմ ես արդեն իսկ արջուկն ու նապաստանքը թողներեն թողներեն որ այսօր իմ ծնունն է մեծացել եմ ես արդեն բայց այսօր իմ ծնունն է մեծացել եմ ես արդեն իսկ արջուկն ու նապաստանքը թողներեն թողներեն որ այսօր մեծացել եմ ես արդեն <laughs> Որ այսօր իմ ծնունն է մեծացել եմ ես արդեն Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում այս պահին մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է։ Այժմ անցնենք հյուրասրահ եւ ներկայացնենք մեր հյուրին։ Օրվա մեր հյուրն է Ստեփանագերտի Արևիկ մանկական բուժմիավորման տեղամասային մանկաբույժ Նունե Մելքումյանը։ Բարև ձեզ Տիկին Մելքումյան, շնորհակալություն, որ ժամանակ եք հատկացրել զրույցի համար։ Բարև ձեզ։ Բժշկու այսօր ուզում եմ խոսենք վերջին ամիսներին Արցախում տարածված սուր աղիքային հիվանդության մասին։ Ներկայումս ինչպիսինն է իրավիճակը։ Սուր աղիքային վարակով հիվանդանում են տարվա բոլոր ամիսներին, սակայն ամենից շատ հիվանդացություն հանդիպում է ամռան աշնանամիսներին։ Մեզ մոտ հիվանդության պիկը գրանցվեց օգոստոս ամսում։ Ավելի խոցելի են երեխաները, հատկապես 1-ից 7 տարեկան։ Երեխաների մոտ վտանգավոր է աղիքային վարակը նրանով, որ հաճախ որպես բարդություն զարգանում է ջրազրկում, որը պատշաճ ուժում է պահանջում։ Վարակը փոխանցվում է ֆեկալ-օրալ ճանապարհով։ Դա նշանակում է, որ մենք կարող ենք վարակվել ջրի, կեղտոտ ձեռքերի, վատ լվացված կամ երկարատև պահպանված սննդամթերքի միջոցով խաղալիքների, կենցաղային իրերի միջոցով։ Ինֆեկցիայի փոխանցման գործում մեծ դեր են խաղում միջատները, հատկապես ճանճերը։ Վարակի աղբյուր կարող են լինել նաև վատ թերմիկ մշակման ենթարկված սննդամթերքը։ Վարակի աղբյուր կարող են լինել նաև առողջ վարակակիրները եւ ջնջված կլինիկայով հիվանդները։ Հիվանդության հիմնական նշաններն են սրտխառնոց, փսխում, ցավորովայնի շրջանում, դիարեա, ջերմության բարձրացում։ Այս սիմպտոմները կարող են հանդիպել տարբեր զուգակցություններով։ Եղանակը արդեն փոխվել է, գուցեև դա բարենպաստ ազդեցություն ունի, վարակը շարունակում է մնալ սպառնալիս, թե անկում է ապրել։ Արդեն նկատվում է սուր աղեքային վարակով հիվանդության նվազման տենդենց, բնականաբար ամառային շոկ եղանակները բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում վարակի տարածման համար։ Հիմա արդեն դրսում աշունը եղանակը ցրտել է, վարակի դեպքերը քչացել են։ Այս հիվանդությունը տարածվել է եւ մեծերի եւ փոքրերի շրջանում։ Իհարկե, առավել ծանր են տանում հիվանդությունը երեխաները։ Ինչ պետք է իմանան մայրիկները, որ դեպքում ինքնուրույնություն դրսևորեն եւ որ դեպքում անհապաղ դիմեն բժշկի։ Բոլոր դեպքերում ինքնաբուժմամբ զբաղվելը սխալ է։ Եթե երեխայի մոտ արկա է ջերմության բարձրացում, լուտ, փսխում, թուլություն, անհապաղ ծնողը պետք է դիմի բժշկի։ Կարելի է մինչև բժշկի դիմելը տալ ջերմիջեցնող դեղեր, եթե երեխայի ջերմությունը 38.5-ից բարձր է, եւ մեծ քանակությամբ հեղուկներ ջրազրկումը կանխելու նպատակով։ Կան կանխարգելիչ միջոցներ, որոնք կարող են հեռու պահել երեխաներին ոչ միայն աղիքային, այլ ընդհանրապես սուր ինֆեկցիոն հիվանդություններից։ Ձեր խորհուրդները մայրիկներին։ Որպեսզի պաշտպանվենք սուր աղիքային վարակից, ինչպես նաև այլ ինֆեկցիաներից, պետք է ընդամենը հետևել մի քանի ոչ բարդ կանոնների։ Առաջինը՝ ձեռքերը լվանալ հաճախակի, օճառով, հատկապես ուտելուց առաջ, ճիշտ պահպանել սննդամթերքը եւ հետևել պահպանման ժամկետին որը շատ կարևոր է։ Այո, անպայման պահպանման ժամկետին պետք է հետևել։ Մրգերը եւ բանջարեղենը լվանալ հոսող ջրի տակ մի քանի անգամ։ Խորհուրդ է տրվում ավելի փոքր երեխաների դեպքում մրգերը բանջարեղենը լվանալ եռացրած ջրով անգամ։ Խմելու համար օգտագործել մաքուր ջուր, Որքան էլ անցանկալի է, մայրիկները նույնպես հաճախակի հիվանդանում են, բայց եւ ստիպված են լինում խնամել երեխաներին։ Հիվանդ մայրը կարող է վարակել իր երեխային եւ ինչ պետք է անի դրանից խուսափելու համար։ Եթե հիվանդ է մայրը, ապա բոլոր դեպքերում նա շարունակում է շփվել երեխայի հետ, կիրակրել, հանգստացնել, լողացնել, հնարավոր չէ լիովին մեկուսացնել երեխային, հատկապես երբ նա գտնվում է կրծքով կիրակրման տարիքում։ Մայրը պետք է շարունակի կիրակրել երեխային կրծքով, եթե անգամ նա հիվանդ է։ Կրծքի կաթը դա յուրահատուկ դեղ է երեխայի համար։ Անկան եթե մայրը ընդունում է հակաբակտերիալ պրեպարատներ, գոյություն ունեն մեծ շարք հակաբակտերիալ պրեպարատներ, որոնք կարելի է օգտագործել կրծքով կիրակրման ժամանակ։ Սակայն եթե պրեպարատների ընդունումը անհամատեղելի է կրծքով կիրակրման հետ, ապա այս դեպքում ժամանակավոր դադարեցվում է կրծքով կիրակրումը, դեղերը ընդունման ընթացքում մայրը օրական մի քանի անգամ պետք է կթի եւ թափի կրծքի կաթը, հետո դեղերը վերջացնելուց հետո շարունակի կիրակրել երեխային կրծքով։ Եթե մայրը հիվանդ է սուր շնչական հիվանդությունով, ապա նա անպայման պետք է գրի դիմակ, որը կպահպանի երեխային վարակումից։ Անհրաժեշտ է հաճախակի օթափողել սենյակը, հաճախակի լինել մաքուր օթում, անկախ եղանակից, կարող եմ ասել, որ ցուրտ օթը ավելի օգտակար է երեխաներին։ Կատարել սենյակի խոնավ մաքրում, դեզինֆեկցիող լուծույթներով տարբեր վարակի չիվանդությունը նույնպես կանխելու նպատակով։ Շնորհակալություն բժշկուհի հետաքրքիր եւ շատ օգտակար զրույցի համար։ Ուզում եմ մեր զրույցն ավարտենք հատկապես երիտասարդ ոչ փորձարարոմ հայրիկներին ուղված ձեր խորհուրդներով։ Սիրելի մայրիկներ, երբեմն ձեր երեխաները շատ են ուտելու, երբեմն քիչ են ուտելու, մեկ խելացի են լինելու, մեկ հիմար են ձևանալու, մեկ շատ են քնելու, մեկ քիչ են քնելու, երբեմն սովորելու են դասերը, երբեմն չեն ցանկանալու սովորել, մեկ չարաճճիություն են անելու, երբեմն արգելակվելու են։ Միակ բանը, որ ձեզ պետք է անել, զինվեք համբերությամբ, սիրեք ձեր երեխային, Սերը երբեք շատ չի լինում, եւ իմացեք, որ այդ ամենը բացարձակ նորմալ է։ Շատ շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ձեզ շնորհակալություն հրավերի համար։ Հիշեցնենք մեր հյուրներ Ստեփանակերտի Արևիկ մանկական բուժ միավորման տեղամասային մանկաբույժ Նունե Մելքումյանը։ Սիրելի մեծիկներ եւ փոքրիկներ, դուք լսում եք մանկության մոլորակ հաղորդաշարը։ Այս պահին լսենք երգ Վլադիմիր Արզումանյանի կատարմամբ։ պատերազմ են տեսել ու նրանց պես ես էլ չեմ կարողանա էլ անցյալից իմ հերու ապրել իմ հող տեսետ եմ ես գալիս գալիս ու խոսք եմ ես տալիս որ գոս իմ ոգ եմ դարնալու շուտով լցված է սիրտը իմ շատ կարոտով ով ինձ կարող է հաղթել երբ իմ հողում ես դինեմ մա սպասում մեկը գա շամը երբ կհասնեմ ու նրան կտեսնեմ ես շատ կարոտել եմ նրան դու նա էլ գուցե ինձ նման ինձ սիրում է դեռ միշտ այում է հեռու այն ուշով որ պիտի ես մի օր հետ առնամ իմ տուն տեսել եմ ես գալիս գալիս ու խոսք եմ քեզ տալիս որ քո սիմֆոն եմ դառնալու Let's see the ink shot. Garoto. կտեսնեմ լծված է սիրտը իմ շատ կարող սիրտը իմ շատ կարոտով Ով ինձ կարող է հաղթել Երբ իմ հողում ես լինեմ մարդել Մանկության մոլորակն է եթերում։ Սիրելի մայրիկներ, կրկին հրավիրում ենք ձեզ մեզ լսելու։ Շարունակում ենք օրվա մեր թողարկումը, ինչպես հեշտ քնեցնել երեխային։ Երեխային ինքնուրույնքնել սովորեցնելու համար տարբեր հնարքներ կան։ Օրինակ, քնելուց առաջ նա պետք է հերթով համբուրի ընտանիքի բոլոր անդամներին, քնեցնի իր սիրելի նապաստակին կամ լոգանք ընդունի իր ընտրած խաղալիքների հետ։ Թող փոքրիկն իմանա, որ քնելուց առաջ դուք միշտ միասին գրքեր եք կարդում կամ աուդիո հեքիաթներ լսում։ Նրա մահճակալի մոտ կարելի է ջուր թողնել եւ բացատրել, որ նա կարող է այն ինքնուրույն խմել։ Կարելի է նաեւ խնձոր կամ թխվածք թողնել երեխայի կողքին։ Եթե մինչ քնելը դուք վիճել եք երեխայի հետ, անպայման լուծեք ձեր խնդիրները, թեկուզ նրա ռեժիմի հաշվին։ Փոքրիկը չպետք է քնի վախեցած կամ այն մտքով, որ առավոտյան նրան նորից կնախատեն կամ կպարժեն։ Երեխային պատմությունների շարունակություն առաջարկեք։ Օրինակ, ասեք հիմա դու կքնես, իսկ առավոտյան ես ամենահամեղ հյութը կպատրաստեմ։ Խոստումների համար ընտրեք ամենասովորական բաները։ Նկարագրեք, թե ինչպես կընթանա նախաճաշը կամ զբոսանքը, այնպես որ փոքրիկն անհամբերությամբ լցվի ցանկանավոր քան հնարավոր է արագ քնել, որ เป զի հասցնի մասնակցել վերլուծել այդ զվարճալի գործին։ Այս բոլոր հնարքներն իհարկե մի վարքյանում չեն օգնելու, հարկավոր է ժամանակ եւ համբերություն։ Իսկ ահա 6-ից 12 տարեկան երեխաները չեն հասկանում, թե երբ պետք է սկսեն անցնել ճանապարհը, որպեսզի իրենց վտանգի չընթարկեն։ Փորձերին մասնակցել են 6-ից 12 տարեկան երեխաներ։ Գիտնականները արձանագրել են նրանց գլխուղեղի աշխատանքը, երբ երեխաներն անցնում են վիրտուալ ճանապարհը, որով մեքենաներն են ընթանում։ Հետազոտության ընթացքում ողջվել է, որ երեխան ի վիճակի չէ հստակ կողնորոշվել, թե երբ պետք է սկսեն հատել ճանապարհը։ Եթե չափահասը ճանապարհն անցնում է անմիջապես մեքենան անցնելուց հետո, երեխան փոքրինչ սպասում դարպասում նոր է անցնում իս ժամանակի կորստի հետևանքով կարող է վտանգվել հաջորդ մեքենայի կողմից։ Գիտնականները խորհուրդ են տալիս ծնողներին ճանապարհն անցնելիս ավելի ուշադիր լինել երեխաների նկատմամբ։ Ինչպես երեխային սովորեցնել արագ ու լավ կարդալ։ Եթե դուք ուզում եք, որ ձեր երեխան սովորի ավելի արագ եւ լավ կարդալ, նրան հաճախ սպոսանքի տարեքագին։ Ֆիզիկապես ակտիվ երեխաներն ավելի զարգացած լեզվական հմտություններ ունեն, ողրել են գիտնականները։ Հետազոտողները ողրել են, որ ֆիզիկապես ակտիվ երեխաներն ուղղակի ավելի արագ արձագանք ունեն, քան պակաս ակտիվ կյանքով ապրող նրանց հասակակիցները։ Այն երեխաները, որոնք շատ են շարժվում, նրանց մոտ նաեւ ավելի զարգացած են լինում լեզվական հմտություններն ու կարդալու ունակությունը, նույնիսկ եթե նրանք ոչ ճիշտ նախադասություններ են կարդում։ Սակայն Սակայն հետազոտության արդյունքները չեն ապացուցում, որ ֆիզիկական ակտիվությունը բերում է դպրոցում բարձր առաջադիմության։ Պարզվել է, ոչ ճիշտ կամ անիմաստ նախադասություններ կարդալիս ուղեղի որոշակի ալիքներն ավելի ակտիվ են լինում, քան եթե նախադասությունները ճիշտ են հնչում։ Հետազոտողներն ուսումնասիրել են ուղեղի ալիքների տարբերությունները եւ ողջել, որ ֆիզիկապես ակտիվ երեխաներն ավելի արտահայտված ամպլիտուդի ալիքներ ունեն կարդալիս։ Այլ կերպ ասած, շարժուն երեխաներն ավելի արագ են մշակում տեղեկատվությունը, նշանակում է նրանց կարդալու ունակությունը Հայաստանը ավելի լավ է զարգանում։ Ավստրալիացի գիտնականները վստահ են, որ ամենավաղ տարիքից լողով զբաղվելը շատ լավ է ազդում երեխաների մտավոր զարգացման վրա։ Գրիֆիթի ուսումնական հետազոտությունների ինստիտուտի գիտնականներն աշխատել են ավելի քան 7000 երեխայի ծնողների հետ Ավստրալիայում, Նոր Զելանդիայում եւ ԱՄՆ-ում։ Հավակնորդներից ընտրվել է 3-ից 5 տարեկան 180 երեխա, որոնց օրինակով ուսումնասիրվել է վաղ տարիքում լողալու ազդեցությունը։ Պարզվել է երեխաները, որոնք կյանքի առաջին տարիներն են լողալ սովորում, ավելի արագ եւ հեշտ են նոր հմտություններ ձեռք եղբերում։ Նրանք իրենց հասակակիցներից առանձնանում են ոչ միայն զարգացած խոսքով, այլև մաթեմատիկական ունակություններով, նաև լավ նկարում են, գծեր ու կերպարներ կտրում, ներկում, ավելի հեշտ են մանկապարտեզից դպրոց անցնում։ Դուք լսում եք մանկության մոլորակ հաղորդաշարը այս պահին լսենք հաճելի եւ ուրախ երաժշտություն։ Երգում է Անգելինա Գասպարյանը։ խոսքը լույսի մի խոսք է որից փալում է իմ խենթոքի իմ ամեն մի նոր երկով նոր զարկով ապրում է սիրտը քոյն վերել կոպ դեպի վեր հասնում է մանկության մոլորակ հաղորդաշարն այսօր հոկտեմբերի 20-ն է, օրը 3 շաբթի։ Մենք ծնողներս որքան ժամանակ ենք անցկացնում մեր երեխաների հետ, ինչպես կազմակերպել երեխայի հետ շփումը։ Բանտի անդամները շաբաթական որոշակի սահմանափակ ժամանակ ունեն միմյանց հետ անցկացնելու համար։ Ծնողներն աշխատում են, իսկ երեխաները զբաղված են դպրոցում իրենց ընկերների հետ, մարզական խմբակներում եւ այլ արտադարձանական պարապմունքներում։ Սովորական աշխատանքային օրվա ընթացքում ընտանիքը երեկոյան մինչև քնելը կարող է ընդամենը մի 3 ժամ ունենալ երեխաների հետ միասին անցկացնելու համար։ Այս ժամանակը հաճախ ծախսվում է տնային աշխատանքների, առօրյա պարտականությունների կամ հերոստացույց դիտելու վրա։ Բազմիցս ասվել է, որ կարևորը ոչ թե թե երեխայ հետ անցկացված ժամանակի քանակն է, այլ դրա որակը։ Թեպետ հնարավոր է համադրել աշխատանքը դասյարակության հետ։ Էական է նաև գիտակցել, թե որքան կարևոր է նշանակալի դարձնել ծնողի եւ երեխայի համատեղ անցկացրած սահմանափակ ժամանակը։ Ոչ ոք չի կարող հստակ սահմանել, թե քանի ժամ է անհրաժեշտ շաբաթական դասյարակության համար։ Հիշեք, որ երեխայի հետ անցկացված ոչ բոլոր ժամերն են իսկապես արժեքավոր։ Ոչ մի ծնող էլ կատարյալ չէ այս հարցում։ Դուք գիտակցում եք, որ փոքրիկը պարզապես ուզում է ձեր կողքին լինել։ Ձեզ կարող է նյարդայնացնել, որ նա հետապնդում է ձեզ սենյակից սենյակ անվերջ ոտքերի տակ ընկնելով։ Ձեզ կարող է զայրացնել, որ նահանգից չի թողնում ձեզ նույնիսկ զուգարանում։ Երբեմն էլ, երբ պատրաստ եք իսկապես արժեքավոր ժամանակ անցկացնել, ձեր երեխայի հետ ողջվում է, որ նախից զբաղված է եւ ճունի ձեր կարիքը։ Երբ ձեր երեխան մեծանա եւ փորձի վերհիշել իր մանկության ամենից պայծառ դրվագները, ձեր գնաց թանկարժեք սպորտային կոշիկները չէ որ կմտաբերի, այլ երանությամբ կհիշի բացօթյան նախաճաշը կամ վրաներում անցկացրած գիշերը։ Ինչ կարող են անել ծնողները։ Ժամանակ հատկացրեք ձեր երեխային իսկապես ու ապշադիր նայելու համար։ Նկատեք հիվանդության, էմոցիոնալ հուզվածության, քաշի ավելացման կամ կորստի, խնամքի պակասին կամ զարգացման փոփոխության հետ կապված նշանները։ Ավելի շատ ժամանակ անցկացրեք լսելով նրան, հարցրեք ամեն ինչի մասին սկսած այն բանից, թե ինչպես են գործերը դպրոցում, մինչև այն, թե որքանով են նրան դուր գալիս ձեր պատրաստած նախաճաշերը։ Եթե ձեր երեխան որևէ ճգնաժամի արժեվ հայտնուի, թողեք բոլոր գործերը եւ օգնություն առաջարկեք խնդիրը միասին լուծելու պատրաստակամություն հայտնեք։ Թող երեխան հասկանա, գնա, որ ինքը ձեզ համար ավելի կարևոր է, քան ձեր աշխատանքը կամ որևէ այլ գործ։ Ծիծաղեք միասին, թող երեխան սովորեցնի ձեզ նորից երեխա լինել եւ գնահատել թեթևամիտ կատակի կամ զվարճալի դիպվածի երգիծական արժեքը։ Աշխատեք աշխարհին նայել ձեր երեխայի աչքերով։ Հիացեք առաջին ձյունով կամ թավալվեք աշնանային տերևների նոր հավաքած գույտի մեջ։ Ընտրեք այնպիսի վարժություններ, որ կարող եք կատարել երեխայի հետ միասին։ Հեծանիվ քշեք, դողացեք, ձիավարեք կամ պարան խաղացեք միասին։ Մեքենայով ճանապարհորդելիս ռադիո լսելու փոխարեն ժամանակն օգտագործեք զրույցների եւ քննարկումների համար։ Զգուշացեք թվացյալ շփումից։ Սրանք այն ժամերն են, երբ ծնողն ու երեխան զբաղված են միևնույն գործով։ Օրինակ, հերոստացույց են դիտում, սակայն իրականում չեն հաղորդակցվում մեկ-մեկու հետ։ Անջատեք հերոստացույցը եւ որևէ խաղ խաղացեք։ Հերոստացույց դիտելիս քննարկեք ծրագիրը։ Մի թաքցրեք երեխայից ձեր զգացմունքները, բացատրեք նրան կանոնների անհրաժեշտությունը, բաժի եւ դժգոհության պատճառները։ Թույլ տվեք, որ երեխան հասկանա, որ ոչինչ չի կարող ազդել նրա հանդեպ ձեր սիրո վրա։ Լավ երեխաներն էլ երբեմն վատ բաներ են անում։ Համբուրեք երեխային, գրկեք նրան, թփթփացրեք մեջքին, սեղմեք նրա ձեռքը։ Ամեն օր ասացեք, որ որ սիրում եք նրան։ Հայ ֆանատը ներկայացնում է Գիտենք գախնիկը լավ տրամարության Ո՞նց դարձնել բաց օրը Ora, Na, quero ver. Abu en en Yitzchak, uh, uas. Աշնանային գունեղ տրամադրությամբ մանկության մոլորակ հաղորդաշարն է եթերում։ Այս պահին ներկայացնենք Այբուբենը երկերի մեջ շարքից Ը եւ Ե տարերը։ Երեսունինը լավ ընկեր, զարդարում են լեզոներ, բարեր են ստեղծում անսպար, և կոչվում են տար, ամեն տար իր դու հայ բուբենի յուր գնա բոլորի տուն եւ դարձի մի տուն քեզ ժպտում է ապագան մտքերով բազում այ բուբեն է հայկական քո հայոց լեզուն շատ ուրիշ գրքեր էլ կան որ դրանք կարդաս Այ բուբենը հայկական պետք է իմանաս Այ բուբենը հայկական պետք է իմանաս Ներն ընթրիք էին պատրաստում արագ Ձուղտին խնդրել էին, որ բերեր կարակ Նա բերեց դա և ընգույս, և ընտրեցին միջև լույս Գիտարով երկին երկեր ու դարձան ընկեր Ամպեցին ընտիր հյութեր, ընթերցեցին հեքյատներ Եվ դարձան հավատարին, ըտտարին ընկեր Ես սամանից առիտա գտան յուղաներկեր Ունեն յուղաներկերը տարբեր յոթը գույներ Պատահաբար ընձուղթը իր ձերքը վնասեց Եվում միշուն նրա ձերքին բուժի չյոդը կսեց Ետարն եմ ես, իսկ ես եմ ան, երկ մեր մասին երկվեց Սիրելի փոքրիկներ, մեր ծրագիրն այնքան աշխուժ է եւ երաշտական, կարծում եմ, որ դուք չեք հոգնել մեզ լսելուց եւ շարունակում եք մնալ հանրային ռադիոյի հետ։ Ինչպես ինքներդ ձեզ եւ երեխաներին սովորեցնեք շուտ քնելուն եւ շուտ վեր կենալուն։ Իսկ հիմա, սիրելի մայրիկներ, ահա ձեզ 5 խորհուրդ։ Ամրանը ոչ ոք չի ուզում պարկել քնելու, բայց արդեն հոկտեմբեր ամիսն է եւ երեխաները ինչպես եւ մենք մեծերս պիտի սովորենք վաղ պարկել քնելու եւ վաղ արթնանալ, որպեսզի դասից եւ աշխատանքից ճուշանանք։ Սկսենք ավելի շուտ արթնանալ։ Բավականին դժվար է շուտ պարկել քնելու, եթե քնել չեք ուզում, բայց եթե առավոտները սկսեք շուտ արթնանալ, երեկոյան կուզենաք ավելի շուտ պարկել քնելու։ Զարթուցիչը 30 րոպեով առաջ տվեք, պետք չէ չափից ավելի կտրուկ փոխել արթնանալու ժամը։ Մարմնին ժամանակ ու հնարավորություն տվեք սովորելու նոր ժամանակ ճաշակացույցին։ Իմացեք, թե ձեզ ինչքան կունե անհրաժեշտ։ 6-ից 12 տարեկան երեխաներին անհրաժեշտ է օրական 9-ից 11 ժամ քնել։ Դրասներին անհրաժեշտ է 8:30-ից 9 ժամ, իսկ չափահասներին 7:30-ից 8 ժամ։ Ճիշտ պատրաստվեք քնին։ Քնից 2 ժամ առաջ առողջացնող ոչինչ մի արեք, մի բարձվեք, սուրճ մի խմեք, հեռախոսով եւ պլանշետով մի խաղացեք։ Հերոստացույցն այլ եւս խորուրդ չի տրվում։ Ահա եւս մեկ կարևոր խորհրդի մասին։ Ինչու են շատ երեխաներ վաց սնվում, որովհետև նրանց ծնողներն աշխատում են ստիպել, որ լավ ուտեն կամ էլ նրանք չգիտեն կերակրելու կանոնները եւ այդ մասին չեն էլ անհանգստանում։ Կատակով կարելի ասել, որ երեխայի ախորժակը փչացնելու համար հարկավոր են գիտելիքներ ու շատ ամիսների համար աշխատանք։ Որոշ երեխաներ միշտ գերեն մյուսները նիհար։ Յուրաքանչյուր երեխա սակայն ծնվում է բավարար ախորժակով, որ เป զի պահպանի առողջությունն ու նորմալ քաշակ։ Ամենափոքր հասակից մայրն ստիպում է երեխային ավելի շատ կաթ խմել, քան նա ուզում է։ Դրանից էլ երեխան սկսում է համառել։ Կամ պինդ կերակուրների անցնելիս երեխայի հնարավորություն չեն տալիս, որ աստիճանաբար վարժվի։ 1 տարեկանից հետո շատ երեխաներ տարբերություն են դնում կերակուրների մեջ, որովհետև այդ ժամանակ նրանց քաշը չպետք է այնքան արագ ավելանա, ինչպես կյանքի առաջին կատարում եւ այդ պատճառով նրանք դառնում են ավելի ինքնակամ։ Ատամներ հաներից երեխայի ախորժակը սովորաբար վատանում է։ Համոզելն ավելի է փչացնում ախորժակը եւ կարող է ընդմիշտ նրան դարձնել վատ ուտող։ Եթե մայրն սկսում է ստիպելով կերակրել երեխային մինչեւ նրա ախորժակի վերականգնվելը, ապա երեխան ավելի է զզվում ուտելիքից եւ դա կարող է տևել շատ երկար։ Քանի որ մայրն սկսել է անհանգստանալ երեխա ուտելու մասին, նա չի հանգստանա, քանի դեռ երեխան վատ է ուտում։ Եվ այնուամենայնիվ հենց նրա համառությունն անհանգստությունն է այն հիմնական ֆիզիկական պատճառները, որոնք խանգարում են երեխայի ախորժակի վերականգնվելուն։ Բայց չսպասեք, որ մի քանի ամիս շարունակ բանջարեղենից հրաժարվող երեխան հանկարծ կսիրի դրանք միայն այն պատճառով, որ մայրն ընտրության կատարելու իրավունք է տվել։ Ինչ անել, երբ երեխան վատ բարեր է գործածում։ Ձեր փոքրիկը մանկապարտեզի տուն գալուն պես մի նոր վատ բառ է ասում։ Սա լուրջ խնդիր է, որի հետ բախվում են գրեթե բոլոր 3-ից 7 տարեկան երեխաների ծնողները։ Հոգեբանները այս տարիքը նույնիսկ անվանում են վատ բարերի տարիք։ Եվ այսպես, ինչ անել։ Նախ բարձենք, թե ինչու են երեխաներն այդքան շատ օգտագործում վատ բառեր։ Գրեթե միշտ երեխաներն ասում են այն բառերն առանց հասկանալու դրանց իմաստը։ Այդ դեպքում ինչու են դրանք այդպես գրավում նրանց։ Սովորական բառերը մարդիկ արտասանում են սովորական հնչերանգով, առանց ավելորտ էմոցիաների, իսկ վատ բարերն արտասանում են բարկացած, բարձր ձայնով, դեմքի յուրօրինակ արտահայտությամբ եւ բացասական էներգետիկայով։ Պարզ է, որ այս ամենն իր վրա է հravirում երեխայի ուշադրությունը։ Հավատացեք, նա միայն բավական ժամանակ անց է սկսում հետաքրքրվել բարի նշանակությամբ, քննարկում այն բակի կամ մանկապարտեզի ընկերների հետ։ Բնական է, որ երեխան այս բարերը սովորում է կամ իր շրջապատից, կամ հեռուստացույցից։ Փոքրիկ աղջիկները պարզապես պաշտում են կրկնօրինակել իրենց մայրիկներին իսկ տղաների համար օրինակ են ծառայում հայրերը։ Երեխաներն անմիջապես մտապահում են այն խոսքերը, որոնք ասում են ծնողները, այնպես որ երեխայի վրա բարկանալուց առաջ նախ մի լավ ուսումնասիրեք ինքները ձեզ, բարգացած պահերին գուցե դուք ինքները ձեզ թույլ եք տալիս նման բառեր։ Հնարավորինս վերցրեք դրանց գործածումը ձեր տանը։ Երեխան պետք է հասկանա, որ տանը խոսում են մաքուր, գրագետ եւ քաղաքավարի։ Ինչ վերաբերում է հերոստացույցին, ապա անկերակցեք նրան այդ պահերին, ընտրեք այն հաղորդումներն ու մուլտֆիլմերը, որոնք նա դիտում է եւ բացատրեք Պետք հասկանալի բառերի նշանակությունը այնպես, ինչպես հարկն է։ Ինչ անել, երբ երեխան վատ բառերը օգտագործում։ Մի բարկացեք նրա վրա եւ անմիջապես մի պատժեք նրան։ Երբ դուք սկսեք բարկանալ, նրան կթվա թե բավական է ասել այդ բառերը եւ նա կհայտնվի ուշադրության կենտրոնում։ Հնարավոր է, որ ձեզ բարկացնելու կամ հարազատների ուշադրությունն իր վրա հրավիրելու համար նա կրկին օգտագործի դրանք։ Եթե երեխան առաջին անգամ է գործածել այդ բառը, կարող եք ուշադրություն չդարձնել։ Հավանաբար նա առանց հասկանալու է կիրառել այն, բայց երբ տեսնի, որ որևէ արձագանք չի գտնում տանը, գուցե եւ մոռանա։ Երկրորդ անգամ երեխայից նման բառ լսելու դեպքում հարկավոր է միջոցներ ձեռնարկել։ Երբեք մի ծիծաղեք, երբ ձեր երեխան նման բառեր օգտագործում։ Ցույց տվեք ոչ թե ձեր բարկությունը, այլ ձեր հիասթափությունը։ Թող երեխան հասկանա, որ դուք տխրում եք նրանից վատ խոսքեր լսելով։ Երեխայի բառապաշարը դեռ փոքր է, եւ եթե դուք արգելում եք նրան գործածել նման բառեր, ապա փոխարենը պետք է հարստացնեք նրան բառապաշարը լավ ու գեղեցիկ բառերով։ Կարդացեք նրա համար գեղեցիկ ու մաքուր հայերենով հեքիաթներ, խաղացեք զարգացող խաղեր, հաճախ զրուցեք եւ զբոսնեք նրա հետ միասին եւ հիշեք, ձեր փոքրիկի լավագույն օրինակը դուք ինքներդ եք։ Սիրելի մեծիկներ եւ փոքրիկներ մանկության մոլորակն է եթերում եկեք լսենք Նանոլին եւ Լիլիթ Հովանեսյանին։ կրունքներս Որ գնամ այսօր իմ համերգի Հիմա դու Ուզես եկան խմունքներս Մակնեմ բերսը կրունքներս Որ կիսեն այսօր գամ համերգի Հիմա դու Չես դա թույլ տալ չեմ կարող Շատ ես դիտեր փոքրիկ Այդ ագվոտ դու էվիտ ագհոք Իմ բարի իմ սատիկ Ախտել ավելի լավ էլի Ինձ լսիր որ էլ լավ so you get at right, you head. Then yeah, I'll take the Սիրելի մայրիկներ, գիտնականները ողրզել են, որ անհրաժեշտ է երեխաներին հայրը հեքիաթներ կարդա։ Երեխաների համար քնելուց առաջ հեքիաթ պետք է կարդա հայրը, եթե ծնողներն ուզում են, որ երեխաները բոլորին զարմացնեն իրենց զարգացմամբ։ Գիրք կարդալը բարենպաստ է ազդում երեխայի խոսքի եւ մտածողության վրա, բարձել են ամերիկացի գիտնականները։ Հաղորդվում է, որ հեքիաթները պատմելուն ծնողներից մեկի մասնակցությունը տարբեր կերպ է ազդում փոքրիկի վրա։ Պարզվել է շատ ավելի արդյունավետ են հեքիաթները, որոնք հայրն է կարդում։ Առավել մեծ ազդեցություն լինում է մինչև 2 տարեկան աղջիկների վրա։ Այդ շրջանում փոքրիկը սկսում է ճանաչել աշխարհը եւ եւ դրա անկալումն առանձնակի սուր է։ Քնելուց առաջ կարդալու արդյունքում երեխաներն ավելի լավ են մտապահում նոր բառերը։ Բացի դրանից, անկախ նրանից թե ով է գիրք կարդում, երեխաները մեծանում են ավելի ըմբռնող եւ արտիստիկ։ Սիրելի ծնողներ, երեխայի համար ջուր ընտրելիս անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել ֆտորի եւ յոդի արկայությանը։ Կարևոր է նաեւ, որ այն չպարունակի արծաթ, ասխացնի դիօքսիդ, քլոր, որն անթույլատրելի է գործող չափանիշներով։ Ֆտորի անբավարար քանակը կարող է երեխաների օրգանիզմի թուլացման եւ ատամների հիվանդության պատճառ դառնալ։ Խորհուրդ է տրվում ֆտոր եւ յոդ պարունակող ջուր գնել։ Ամենալավը աղբյուրի ջուրն է, եթե այն ենթարկված չէ քիմիական մշակման։ Գնելիս հարկավոր է ուշադրություն դարձնել հանքային աղերի պարունակության վրա։ Չմաքրված լցված ջուրը կարող է վնաս հասցնել երեխայի առողջությանը։ Սիրելի մայրիկներ եւ փոքրիկներ, մինչ բարի գիշեր մաղթելը ես ես համար կգարթամ հայկական ժողովրդական հեքիաթ Փայտահատը։ Լինում է, չի լինում մի փայտահատ, մոր հետ ապրում է անտարի կողքին։ Օրվա կտրած փայտը տանուն վաճառում է հազիվ հացի փողարնում։ Այդպես ապրում են։ Մի օր էլ անտարում մի մոմակալ է գտնում, ուրախանում է, թողնում է գործը գալիս տուն։ Այ որդի, այսօր փայտ չես կտրել, ասում է մայրը։ Բա ի՞նչ են կուտելու։ Մի մտածիր, մայրիկ, ասում է տղան, սա էլ մեր բախտն է մոմ է վերցնում ու մտցնում մոմակալի անցքերից մեկը։ Մեկ էլ տեսնում է, որտեղից որտեղ արաբներ հայտնվեցին, լցվեցին իր տունը։ Այ տղա, ասացին արաբները, դե ասա աշխարը քանդենք, թե շինենք։ Ոչ քանդեք, ոչ էլ շինեք, ասաց տղան ու մոմը հանեց։ Արաբներն անհետացան։ Մոմը մտցրեց մյուս անցքը։ Ամբողջ տունը հուրիներ լցվեցին։ Մոմը հանեց, սրանք էլ անհետացան։ Մոմը երրորդ անցքը մտցրեց, մի սուփրա սեղան բացվեց։ Ինչ ուտելիք ասես, որ սեղանի վրա չկար։ Մոմը հանեց, սեղանն էլ անհետացավ։ Այսպես հերթով փորձեց, հասկացավ, որ կախարդական մոմակալ է։ Մորը կանչեց, մոմը մցրեց սուփրասեղանի անցքը, նստեցին կուրթացկերա։ Հետո մցրեց արաբների անցքը, արաբները լցվեցին տունը, ասաց նրանց. Այստեղից մինչև Թակավորի պալատը ինձ համար մեծ ապարանք կառուցեք։ Արաբները գործի անցան, 40 օրում այնպիսի ապարանք կառուցեցին, որ Թակավորի պալատը մնաց տվերի տակ։ Թակավորն իմացավ, որ փայտահատի ապարանքն է, մտածեց. փայտահատը մի աղքատ մարդ էր, ինչպես կարողացավ այսպիսի ապարանք կառուցել։ Հրամայեց, որ հետևեն թե ինչով է զբաղվում փայտահատը։ Պալատները կառուցելուց մի քանի օր անց փայտահատը մոմ խցկեց մոմակալի մեջ, կանչեց արաբներին ու պատվիրեց. «Գնացեք ու այստեղ բերեք թակավորի աղջկան»։ Արաբները գնացին ու թակավորի աղջկան իր մահճակալով այնպես բերեցին, որ մարդ չիմացավ։ Փայտահատը սուպրասեղան բացեց, հուրիներին կանչեց ու սկսեցին քեֆանել։ Քեֆի թունդ պահին թակավորի աղջիկն աչքերը բացեց ու վախեցավ։ Տեր Աստված, այսօր եմ ընկել։ Տղան հանգստացրեց նրան, բայց աղջիկը խնդրեց. «Ինձ իդ ուղարկիր, թե չէ որ թակավորն իմացավ, վերջդ կտա»։ Տղան արաբներին պատվիրեց, որ աղջիկան նույնությամբ տանեն տեղը դնեն։ Արաբները տարան ու վերադարձան։ Մի քանի գիշեր տղան արաբներին պատվիրում էր, որ թակավորի աղջիկան բերեն, լուսադեմին նորից վերադարձնում են։ Թակավորը մի օր տեսավ, որ իր աղջիկը գույնը գցել է, կանչեց կնոջն ու հարց փորձ արեց։ Կինն ասաց, որ ինքն էլ է անտեղյակ։ Թակավորը կնոջն ուղարկեց, որ գնա աղջկա հետ խոսի։ Թագուհին գնաց աղջկա մոտ։ Մայրիկ, բարերով չեմ կարող ասել, արի այս գիշեր պարկիրի մանկողնում ինքդ քո աչքերով տես։ Մայրն այդ գիշեր քնեց աղջիկա անկողնում։ Գիշերն արաբները եկան, էլ չնայեցին, թե ով է պարկած տեղերի մեջ։ Վերցրին տարան։ Թակուին զարթնեց ու տեսավ, թե ինչ է կատարվում, ասաց տղային. Ինձ շուտ հետ տարեք, թե չէ որ թակավորն իմացավ, վերջդ կտա։ Տղան արաբներին պատվիրեց յետ տանել թագուհուն։ Թակավորն արաբոտյան հարցրեց. Ինչ իմացար թագուհի։ Բարերով ասել չեմ կարող։ Գիշերն աղջիկա տեղերում պարկիր, ինքդ քո աչքով տես։ Գնաց թակավորն ու պարկեց աղջիկա անկողնում։ Արաբները եկան, նրան էլ տարան։ Քեֆի ամենաթունդ պահին թակավորը զարտնեց ու բարկացավ։ Ո՞վ է այստեղ գլխավորը։ Ես եմ, պատասխանեց տղան։ Աղ փայտահատն ուրեմն դու ես։ Ամեն գիշեր դու իմ աղջիկան գալիս այսպես բերում ես, որ քո քեֆերին մասնակցի։ Հետ տար ինձ։ Տղան արաբներին պատվիրեց հետ տանել թակավորին։ Հաջորդ օրը թակավորը տղային հրավիրեց արքունիկ։ Ահը սրտում տղան վեր կացավ գնաց թակավորի մոտ, բայց թակավորը շատ իմաստուն մարդ էր։ Զուր չէր, որ թակավոր էր։ Թակավորը փայտահատին առաջարկեց ամուսնանալ իր աղջիկա հետ։ Տղան ուրախությամբ համաձայնեց։ 7 օր, 7 գիշեր հարսանիք արեցին, ուրախացան։ Հարսանիքից մի քանի օր անցավ թակավորն աղջկան իր մոտ կանչեց ու ասաց. «Աղջիկ ջան, քո ամուսինն ինչ ապրոստի տեր է, ինչ հարստություն ունի։ Ախր նա մի աղքատ մարդ էր»։ «Հայրիկ», ասաց աղջիկը, «իմ ամուսնու ամբողջ հարստությունը մի մոմակալ է։ Ինչ ունի, չունի, այդ մոմակալից է»։ Դե ուրեմն այնպես արա, որ այդ մոմակալն ընկնի իմ ձեռքը։ Թակավորի աղջիկը գնաց, մոմակալը վերցրեց, բերեց տվեց հորը։ «Ահա», ձեռքերը շփեց թակավորը։ «Տեսնենք, թե ինչպես աշխատում այս սարքը»։ Մի մոմ մցրեց մոմակալի անցքերից մեկը մրցակը իսկույն սուփրասեղան բացվեց։ Այսպես ասաց թակավորը, այս մեկն իմացանք, սա մեզ պետք չէ։ Մոմը մցրեց մյուս անցքը։ Ամբողջ պալատը լցվեց հուրիներով ու նվագողներով։ Հայ-հայ, բարկացավ թակավորն ու մոմը հանեց անցքից։ Դուք եք պակաս մնացել։ Մոմը մցրեց վերջին անցքը։ Արաբները հայտնվեցին։ Տեր թակավոր ասացին արաբները. «Դե ասա աշխարը քանդենք, թե շինենք»։ Այդ դե է որ կա, ուրախացավ թակավորը։ Չէ, չէ, այս շեն աշխարում ինչ շինեք, Քանդեք, հենց հիմա իմ փեսափայտարատի պալատները քանդեք հավասարեցրեք հողին։ Արաբները գործի անցան։ թակավորը մարդ ուղարկեց, գնացին փեսա փայտահատին կանչեցին թակավորի մոտ։ Փայտահատը վազեվազի եկավ, տեսավ մոմակալը թակավորի ձեռքին։ Ամեն ինչ հասկացավ, գլուխը կահ կանգնեց թակավորի առաջ։ Դե փեսարի տեսնենք թե սա ինչ սարկուսուրք է։ Փայտահատը ծպտուն չհանեց։ Գիտես ինչու քանդեցի պալատները, հարցրեց թակավորը։ Չէ, մոմակալի բերածը մոմակալն էլ կտանի, ասաց թակավորը, իսկ արդար քրտնիկով կառուցածը միշտ կմնա։ Կապրես իմ պալատում, ինձնից հետո թակավորությունն էլ մոմակալն էլ պալատն էլ քեզ լինեն։ Ահա այսպես խրատեց փեսային թակավորը։ Ավարտվեց մանկության մոլորակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հաղորդաշարի հեղինակ եւ վարող Տաթևիկ Գասպարյան, հնչյունային ռեժիսոր Դուրեգիկ Բաբայան։ Կհանդիպենք 1 ամիս հետո։ Մինչ նոր հանդիպում եթերում։ Սպասում ենք ձեր արձագանքներին, սիրելի ունկնդիրներ։